Բարեկամներ, ընդհատում ենք ռադիոբեմադրությունը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում արկա իրավիճակի կապակցությամբ Արցախի հանրային ռադիոյի այսօր լրատվականի հերթական հատուկ թողարկումն է։ Թարմ տեղեկատվություն ռազմաճակատից։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով իրավիճակը տակավին մնում է լարված։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոց ծառայության փոխանցմամբ Առավել ուժգին բախումներ են տեղի ունենում մարտագծի հյուսիս-արևելյան եւ հարավ-արևելյան ուղություններում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները Թալիշի ուղությամբ հակառակորդին հասցնում են կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի մեծ կորուստներ։ Հաստատված տվյալներով այս հատվածում ադրբեջանական զինուժը կորցրել է 3 տանկ, Հիշեցնենք, որ եւս երկու տանկ եւ մեկ հետեւակի մարտական մեքենա հակառակորդը այսօր կորցրել է հարավ-արևելյան ուղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ 3 եւ այսօր ադրբեջանական բանակը կորցրել է 14 տանկ եւ 5-ից ավելի այլ զրահատեխնիկա, այդ թվում հետևակի մարտական մեքենա։ Ղարաբաղյան բանակը տվել է 1 տանկի կորուստ։ Մարտակցի հարավ-արևելյան ուղությամբ եւս ընդանում են դիրքային թեժ մարտեր։ Հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը իր անզորությունը փորձում է պարտակել խաղաղ բնակիչների, մասնավորապես Մարտակերտ քաղաքի վրա MM 21 գրադ հրթիռահրետանային կայանքից եւ 152 մմ-անոց mm հրետանայի միջոցներից իրականացվող արկակոծումներով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված մարտական գործողությունների միակողմանի դադարեցնելու մասին հայտարարությունը ապատեղեկատվություն է։ Ինչպես հայտնում են ԼՂ պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից, Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ սկսել է լայնածավալ հարձակողական գործողություններ, կիրառել է իր զինանոցում եղած ռազմական տեխնիկայի գրեթե բոլոր հնարավոր տեսակները։ Ավելին, նույն հայտարարության տարածումից հետո MM21 գրադ տիպի հրթիռահրետանային կայանքներից եւ 152 մմ-անոց mm հրանոթներից արկակոծել հայկական խաղաղ բնակավայրերը, մասնավորապես Մարտակերտ քաղաքը։ Նշված փաստերը, ինչպես նաև հայտարարության մեջ հակահարձակողական գործողություններ եւ ազատագրված տարածքների ամրապնդում եզրույթների օգտագործումը ի ցույց են դնում այդ փաստաթղթի կեղծ բնույթը, որի իրական նպատակը բացահայտ նախապայմաններով լի կրակի դադարեցման իմիտացիան է։ ԼՂ պաշտպանության բանակը պատրաստ է ընդառաջել եւ քննարկել կրակի դադարեցման մասին առաջարկը նախնական դիրքերի վերականգնման համատեքստում։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 2-ի գիշերը իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կտրուկ լարվել է։ Խրոնիկ բնույթ կրող կրակոստներից եւ մասնակի դիվերսիոն հետախուզական փորձերից Ադրբեջանը անցում է կատարել մասշտաբային հարձակման շփման գծի ողջերկանքով, օգտագործելով հրետանի, ծանր տեխնիկա եւ ավիացիա։ Երկու կողմերից էլ կան զոհեր։ Շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին Մարտակերտից հերախոսակապով հաղորդում է մեր գործընկեր Նորայր Հովսեփյանը։ Եթե ընդհանուր շփման գծում ակտիվությունը հակառակորդի գրանցվել է առավոտյան ժամը 6-ի կողմերը, ապա ում Մարտակերտում ավելի ուշ է հակառակորդը ակտիվացել, առաջին արկերը Մարտակերտ ընկել են առավոտյան ժամը 9-ի կողմերը։ Քաղաքապաշտպանության աշխատանքները շարունակվում են ըստ պլանի, բնակչության հիմնական մաս գործընթացների մեր անմիջական մասնակցությունն են ցուցաբերել Մարտակերտի բնակչությունը գտնվում է ռմբակոծությունների ժամանակ ապաստարաններում տարհանում չի եղել Մարտակերտից, տարհանվել է Մադաղես գյուղի բնակչությունը Հալի ճյուղի բնակչությունը ժողովրդի մարդական ոգին բարձր է, բանակը իր բարձունքի վրա է եւ բոլոր աշխատանքները կատարում են արժանավուն ոգին, անպարտել է մեր ժողովրդի եւ մենք պատրաստակամորեն շարունակել ենք պաշտպանական աշխատանքը նույն ոգով։ Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծի հարավային թևում պահպանվում է լարվածությունը։ Արկերի ձայնը խուլ լսվում է հադրուց շրջենտրոնում սակայն այն խոճապի տրամադրություն չի առաջացնում բնակչության շրջանում։ Մարդիկ զբաղված են իրենց առօրյա կյանքով։ Հադրութից հերրախոսագծում է Արցախյան գոյամարտի մասնակից ազատամարտիկ Էդվարդ Պետրոսյանը։ Հադրութը վիճակը սովորական է, մարդիկ ամենօրյա իրեն գործունեությունը շարունակում են, հարազնակի լարվածություններ չեն նկատվում, ամեն օր իրականչուր ոք իրեն աշխատանքին լծված է, փողոցում առանձին փոքրիկ կուտակումներ եթե նկատվում են, ապա սովորականի պես վերելնուցում թե ինչ է կատարվում եւ առանձին կոչապի ոչ մի նշան չի նկատվում։ Պետք է միաժամանակ ասել, որ մեր տղաները, որոնք ամեն ինչի պատրաստ են, իրենք կամային կերպով մոտենում են, ցանկանում են իրենց սյուժերի ներածին չափով օգտակար լինել եւ բոլորին է պատահական չէ, որ տղաները անձապին են ներկայանում, գնում են ցանկությամբ եւ պատահական չէ որ դենց անմիջապես մասնակցությունն ապահովելու համար ներկայանվում են զինկոմիսարիատ կամ այն կերպով ցանկանում են իրենց ուժերի ներառյալ չափով օգտակար լինել այս գործընթացին այնպես է ստացվում որ չնայած այսպես լարվածությունը կարծես ինքնին ցիքան է ստացվում որովհետեւ երկար տարիների ընթացքում այսպիսի լարվածություն հետևը չի եղել, եւ որպեսզի հանկարծ ինչ որ մեկը չմտածի, որ մեր տղաների հետ հապողը իրեն վատեզգում կամ ինչ որտեղ զիջում է իրենց ավակներին, իրենք անձամբ առանձնատես որ այդ տղաներն մեծ ամասամբ ծառայել են մեր բանակում, գիտեն մեր բանակի ներուժը, իրենք էլ ցանկանում են որպեսզի իրենց ավակների գործունեությունը տանել պատվով Փոքրիկ հավաքների ժամանակ խոսակցությունների հիմնական նյութը այն է, որ տղաները ամենքերբ ճգտում են մասնակից լինել այս լարվածությունը, որպեսզի ինչքան հնարավոր է թուլացնել եւ մարդկանց մոտ առանձնակի խոճապ չառաջանա։ Եթերում այսօր լրատվականի հատուկ թողարկումն է։ Ապրիլի 2-ին ԼՂ խորհրդարանի падգամավորների նախաձեռնությամբ հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահերտ նիստ, որը վարում էր խորհրդարանի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Օրակարգում ունենալով մեկ հարց ԼՂ ազգային ժողովը ընդունեց հայտարարություն Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ապրիլի 2-ի նախահարձակ գործողության վերաբերյալ։ Հայտարարության տեքստը նիստում ներկայացրեց падգամավոր Վարդգես Բաղարյանը։ Հրադադարից հետո տարիներ շարունակ Ադրբեջանի սադրիչ քաղաքականությունը քայլ առ քայլ տարածաշրջանը դարձնում է ռազմական գործողությունների թատերաբեմ։ Ապրիլի 2-ին Ադրբեջանը աննախադեպ լայնածավալ հարձակում ձեռնարկեց, հարվածելով ոչ միայն Արցախի ռազմական օբյեկտներին, այլև խաղաղ բնակավայրերին, որի հետևանքով զոհվեցին եւ վիրավորվեցին խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում անմեղ երեխաներ։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից նախատեսված այս ահաբեկչական գործողությունները ոչ միայն ուղղված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ, այլև հարված են միջազգային անվտանգության համակարգին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովը իր վստահությունն արտահայտելով Պաշտպանության բանակի հմուտ գործողություններին, Արցախի քաղաքացիների եւ հատկապես համանային բնակավայրերի բնակության բարոյահոգեբանական բարձր պատրաստվածությանը, համարում է, որ միջազգային հանրությունը անընդհատ ենթարկվելով պաշտոնական Բաքվի շանտաժին, տարիներ շարունակ իր մտեցումներով հավասարության նշան դնելով կողմերի միջև շարունակում է ողջևորել Ադրբեջանի ագրեսիվ նկարտումները։ Փաստում է, որ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման անտեսումը հանգեցնում է Ադրբեջանի կողմից սանձարձակ գործողությունների։ Ագրեսորին չզսպելը բերելու է տարածաշրջանում անկանխատեսելի հետևանքներով նոր սրացումների, ինչի ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է ոչ միայն պաշտոնական Բաքվի, այլև նրան սատարող ուժերի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ սահմանին գերլարված վիճակը եւ խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծումը ոչ այլ ինչ է, քան պաշտոնական Բաքվի կողմից Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում միջազգային հանրության ջանքերը զրոյացնելու բացահայտ փորձ։ Նման կարծիք է հայտնել ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը անդրադառնալով վերջին օրերին սահմանային լարվածությանը։ Եթե որևէ մեկի համար դեռ գաղտնիք է, թե ինչու էր Ադրբեջանը այդքան համառորեն հրաժարվում սահմանային միջադեպերի հետաքնության մեխանիզմների ներդրումից, ապա պետք է խորհուրդ տալ զբաղվել մեկ այլ գործով, քան միջնորդությունն է։ Այդ մեխանիզմները այս պահին ճիշտ ու վերջնական պատասխան կտային այդ հարցադրումներին, թե ով է խախտել հրադադարի ռեժիմը եւ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսել սահմանի ոչ երկայնքով, եւ թե ինչ արգելված զենքեր ու զինատեսակներ է օգտագործում Ադրբեջանը Արցախի դեմ, ասել է Աշոտ Ղուլյանը։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսքով Ադրբեջանը չդիմացավ վերջին ամիսներին աշխարհի տարբեր կետերում արձանագրված միջազգային ահաբեկչության գործում իր մասնակցությունը ունենալու գայթակղությանը։ Շահումյանի եւ Քաշաթաղի շրջանների համայնքներից հարյուրավոր կամավորներ են դիմել զինկոմիսարիատներ սահման մեկնելու եւ սատար կանգնելու սահմանապահ զինվորներին։ Հերրախոսակապով հաղորդում են այդ շրջաններում մեր արտահասթիկային թղթակիցներ Թամար Գրիգորյանը եւ Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Իրավիճակը մեր շրջանում կայուն է, բնակչության մեջ խուճապ չկա։ Այս մասին մեզ տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը։ Շրջանում կամավորները ներկայանում են դիրքեր մեկնելու նպատակով Բոլորը ցանկանում են այս դժվար պահին պատերազմական իրավիճակում լինել մեր զինվորների կողքին ու սուսի կանգնել ու հակառակորդին անհրաժեշտ հակահարված տալ, նշեց մեր զրուցակիցն ու ընդգծեց, որ հայրենիքի պաշտպանության հարցում ոչ մի հայ մարդու մեջ երկու կարծիք լինել չի կարող մենք ուղակի պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը, մենք պայքարում ենք ու պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Եվ դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, այլ մեր ամբողջ շրջանի կարծիքն է։ Նշենք, որ Շահյանի շրջանից արդեն կամավորներ մեկնել են սահման եւ ներկա դրությամբ մեծ թվով մարդիկ մեծ ցանկություն ունեն լինելու մեր զինվորների կողքին։ Ելնելով ռազմավարական առաջադրանքներից, առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում նշված ուժերը եւս մեկնելու են սահման մեր դիրքերը պաշտպանելու, ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանակներում դատապող իրադարձությունները ոտքի են անել նաեւ կամավորականներին։ Քաշաթափի շրջանում Սրբարքակազմի ղեկավար Սուրեն Քաշաթյանի գլխավորությամբ արդեն երկրորդ օրն է գործում է քաղաքապետության շտաբը։ Նախորդային նշանաձորում կայացավ օպերատիվ խորհրդակցություն կապված կառնանացանի աշխատանքների հետ, սակայն արդեն երկրորդ օրն է, ինչ շրջանի բնակչությունը զբաղված է երկրի պաշտպանության խնդիրներով։ Հարյուրավոր կամավորներ են դիմել սահման մեկնելու համար։ Երեկվանից տարբեր պաշտպանական շրջաններ են ուղևորվել կամավորներ շրջանի տարբեր համայնքներից։ Քիչ առաջ մեր գործընկեր Գարիկ Օհանջանյանը հադրուտից հերրախոսով հաղորդեց, որ Այն զորամիավորման հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Դավիթ Դավթյանի տեղեկատվությամբ շփման գծի հարավ արևելյան թևում իրավիճակը միանշանակ վերահսկելի է, զորամասերն ու ստորաբաժանումները պատրաստ են եւ կատարում են իրենց մարտական խնդիրը։ Հակառակորդին հասվել են կենթանի ուժի եւ տեխնիկայի զգալի կորուստներ, Այսօր խփվել են 2 տանկ եւ 1 հետևակի մարտական մեքենա, իսկ 3 1 ուղաթիռ եւ 1 տանկ։ Ազնագազմի մարտական ոգին բարձր է, մանավանդ երբ իրենց կողքին տեսնում են Արցախյան պատերազմի վետերաններին եւ պահեստազորայիններին։ Մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը, որը քիչ առաջ է վերադարձել Մարտակերտից, պատմում է. Մարտակերտում 3 ուշի երեկոյան ադրբեջանական զորքերը հրթիռակոծությունը դադարեցրել էին, որը նոր ակտիվությամբ վերսկսվել այսօր առավոտյան եւ շարունակվում է մինչեւ այժմ։ Ինչպես տեղեկացրել է Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանը, շրջկենտրոնի բնակչությունը քաղաքպաշտպանության պլանի համաձայն պատասպարվել է ռմբա պաստարաններում եւ հրետակոծությունների դադարների ժամանակ դուրս գալով զբաղվում է առօրյա խնդիրների լուծմամբ։ Երեկվանից ասեմ, որ քաղաքապահպանության շտաբը բերված է բարձր պատրաստականության եւ սահմանվել է շրջօրյա հերթապահություն Իրավիճակը այսպեսին էր ժամամոտ 19:10-ից, համարյա թե կարելի ասել դա դարեց հրթիռահրետակոծությունը եւ նորից այսօր սկսվեց։ Ժամը մոտորապես առավոտյան 9-ի կողմերը։ Ինչպես տեսնում եք, ահա հրթիռակոծության տեղը, հենց տեսնում եք, որ արդեն հրթիռներն են գալիս դեպի քաղաքը։ Ընդհանուր վերահսկվում է, բայց ժողովուրդը ամենօրյա իրենց աշխատանքով է զբաղված։ Կարող եք տեսնել, մեքենաները շարժվում են, մարդիկ աշխատում են, թերթերները լնգնում են այս ու այն կողմ, եւ այս վերջինը հենց վարչակազմի շենքի ամենից մոտ տարածքում էր։ Արդեն հարմարվել են գազայներնել է գալիս, ժողովուրդը պատսպարված են, հենց որ դա դարում է, սկսում են իրենց աշխատանքները։ Իրավիճակը դիրապետում է մեր պաշտպանության բանակը։ Զինվորը մեր առաջնային գծում դիրապետում է իրավիճակին։ Երեկվանից մարտակերտում են նաև ԼՂՀ ազգային ժողովի падգամավորներ Ժաննա Գալստյանը եւ Ռուդիկ Հյուսնունցը։ Վերջինիս խոսքով մարտական տրամադրությունը շարունակում է գերիշխել շրջենտրոնի բնակչության մոտ։ Հենց ահազանգ ստանալուց անմիջապես մեր падգամավորների հետ, մեր ընկերների հետ մենք ժամանել ենք Մարտակերտ եւ ամբողջ այս գործընթացներին մեր անմիջական մասնակցությունն են ցուցաբերել։ Մարտակերտի բնակչությունը գտնվում է ռմբակոծությունների ժամանակ ապաստարաններում, տարհանում չի եղել Մարտակերտից, տարհանվել է Մադաղիս գյուղի բնակչությունը, Թալիշ գյուղի բնակչությունը եւ որևէ առանց զոհի եւ ժողովրդի մարտական ոգին բարձր է, բանակը իր բարձունքի վրա է եւ բոլոր աշխատանքները կատարում են արժանավույն եւ կարծում եմ, որ ոգին անպարտել է մեր ժողովրդին եւ մենք պատրաստակամորեն շարունակել ենք մեր այս պաշտպանական աշխատանքը եւ շարունակել ենք նույն ոգով։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորությամբ ապրիլի 3-ին ազգային ժողովում կայացել է աշխատանքային խորհրդակցություն, որին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների, ինչպես նաև միջազգային խորհրդարանական կառույցներում ընդգրկված պատվիրակությունների անդամներ։ Քննարկվել են միջազգային գործընկերների հետ աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ուղիները եւ սահմանին տիրող իրավիճակի ճշգրիտ տեղեկատվության տրամադրումը։ Խորհրդակցության ընթացքում որոշվել է եւս մեկ անգամ կոչանել միջազգային հանրությանը սաստելու Ադրբեջանին, քանի դեռ ուշ չէ կանխատեսելով, որ Ալիևի բռնապետական ռեժիմը ամենաթողությունից գլուխը կորցնելով կարող է գնալ ել ավելի անմարդկային քայլերի։ Այսօր ապրիլի 3-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը հերրախոսազրույց է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության եւ զինված ուժերի աչակցման նախարար Հոսեյին Դեհղանի հետ։ Կողմերը մտահոգություն են հայտնել Արցախյան ու ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրավիճակի սրման կապակցությամբ, ինչպես նաև քննարկել երկու պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցության հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանությունների ռազմական կցորդներին։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունից։ Հանդիպման ժամանակ ներկայացվել է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրավիճակի վերաբերյալ բրիֆինգ, որի ընթացքում պարզաբանվել է Ադրբեջանի կողմից լայնամասշտաբ ռազմական ագրեսիայի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը եւ հակառակորդի հարձակողական գործողությունները կասեցմանն ու չեզակացմանն ուղղված ԼՂ պաշտպանության բանակի գործողությունների բովանդակությունը։ Քննարկվել են նաև Ադրբեջանի ագրեսիայի հնարավոր պատճառները եւ դրանից վերջինիս սպասելիքները։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը իր խոսքում նշել է, որ հայկական կողմը պատրաստ է ցանկացած զարգացման անհրաժեշտության դեպքում ընդհանուր միջև ուղակի ռազմական աճակցության ԼՂՀ պաշտպանությանը։ Թուրքիան խրախուսում է ագրեսորի գործողությունների շարունակմանը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, մեկնաբանելով Թուրքիայի իշխանությունների արձագանքը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակի կտրուկ սերմանը։ Ցավալի է, որ Թուրքիայի համար մարդկային զոհերի կշիռը ազգային պատկանելությամբ է պայմանավորված։ Նման ռասիստական հայտարարություններով Թուրքիան խրախուսում է ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դեմ ագրեսորի գործողությունների շարունակմանը։ Դա նաև տեղավորվում է Թուրքիայի ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականության տրամաբանության մեջ, որի արդյունքն է անկայունության, ահաբեկչության եւ աջունահեղության ալիքի տարածումը թե Թուրքիայի ներսում, թե իր սահմաններից դուրս, ասել է նա։ Դուք լսում եք լուրեր. ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորապես անհանգստացած է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու շփման գծում հրադադարի ռեժիմի զանգվածային խախտումների մասին վերջին հաղորդագրությունների առիթով։ Նրան առանձնապես անհանգստացնում են ցաներ սպառազինությունների կիրառման եւ մեծ թվով զոհերի, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում մասին հաղորդումները։ Այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կիմունի հայտարարությունում։ Գլխավոր քարտուղարը հակամարտությանը առնչություն ունեցող բոլոր կողմերին կոչ է անում անհապաղ վերջ դնել զինված գործողություններին, ամբողջությամբ իրականացնել հրադադարի պահպանման մասին համաձայնագիրը եւ քայլեր ձեռնարկել իրադրության սրացումը թույլատնելու ուղղությամբ։ Գլխավոր քարտուղարը եւս մեկ անգամ հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի, ինչպես նաեւ այս վտանգավոր իրադրության կարգավորման աշխատանքում ներգրաված բոլոր կողմերի ջանքերին լիակատար աջակցության մասին ասված է հայտարարության մեջ։ ԵՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը իր անհանգստությունն է հայտնել Ղարաբաղում իրավիճակը լարվելու կապակցությամբ։ Ես խորապես մտահոգված եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների էսկալացիայի եւ քաղաքացիական բնակչության շրջանում մարդկային կորուստերի պատճառով։ Ես կողմերին կոչ եմ անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ հարգել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ասել է Շտայնմայերը եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ խաղաղ բանակցությունները այլընտրանք չունեն։ Այս ակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Կողմերը պետք է քաղաքական կամ ցուցաբերեն ՀՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունները շարունակելու համար։ Համանախագահները այս հարցում ունեն իմլիակատար աջակցությունը որպես ՀՀԿ-յում նախագահող պետության։ Շտայնմայերի խոսքը մեջբերում է Գերմանիայի ԱԳՆ պաշտոնական կայքը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ դեմոկրատ Ֆրենկ Փալուոնը կոչ է արել Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկել սանձազերծած հարձակումների համար։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, կոնգրեսականը տարածած հայտարարության մեջ խստորեն դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ կատարված ճշնամական գործողությունները եւ կոչ արել անմիջապես թույլատնել լարվածությունը հակամարտության գոտում։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի սպառնալից հռետորաբանությունը շարունակաբար խաթարել է 1994 թվականի հրադադարի պահպանման ջանքերը եւ բերել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ հարձակումների, նշել է Ֆրենկ Պալուոնը։ Կոնգրեսականը շեշտել է, որ Ալիևը շարունակում է արհամարել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման նպատակով բանակցված կարգավորման միջազգային կոչերը։ Ադրբեջանի կողմից նման ռազմական ճանապարհի ворթեգրումը անընդունելի է։ Ես կոչ եմ անում Օբամայի վարչակազմին եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբին պատասխանատվություն պահանջել Ադրբեջանից եւ աշխատել խաղաղության առաջմղման առաջարկների ուղղությամբ, նշել է Ֆրենք Պալոոնը։ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Սաջարդ Քարիմը հայտարարությամբ է հանդես եկել եւ կոչ արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կայունացնելու իրավիճակը։ Միանում եմ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին եւ կոչանում հակամարտության կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կայունացնելու իրավիճակը։ Վերահաստատում եմ, որ հակամարտության խաղաղ բանակցված կարգավորմանը որևէ այլընտրակ չկա եւ որ պատերազմը լուծման տարբերակ չէ, ասվում է նրա հայտարարության մեջ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարելի է լուծել միայն բանակցությունների ճանապարհով։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է. Անհանգստացած եմ այն առիթով, ինչ տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում եւ կողմերին կոչեմանում անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Բանակցություններից զատ այլ ճանապարհ չկա։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է հրադադարի մասին պայմանագիրը։ Նրա գործողությունները պետք է խստորեն դատապարտվեն ՄԱԿ-ի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի կողմից, ասել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավոր Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի ղեկավար Ֆրանսուয়া Ռոշբլուանը։ Դարությունից բացի ինձ զայրացրել է գյուղերի գնդակոծման փաստը, որից զոհվել եւ վիրավորվել են երեխաներ։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է հրադադարի մասին պայմանագիրը։ Նրա գործողությունները պետք է խստորեն դատապարտվեն ՄԱԿ-ի, ինչպես նաեւ Ֆրանսիայի կողմից, ասել է Ռոշբլուանը։ Ֆրանսիացի պատգամավորը նաև նշել է, որ պաշտպանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությանը եւ բոլոր արցախցիներին հայտարարում են, որ Ադրբեջանի գործողությունները անընդունելու են վրթովեցուցիչ։ Ես խստորեն դատապարտում եմ Ադրբեջանի գործողությունները, որոնք տարածաշրջանում հանգեցնում են հակամարտության սրման։ Լեռնային Ղարաբաղում մարտերի վերսկսումը վտանգավոր է ողջ տարածաշրջանի համար։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, նման կարծիք է հայտել փորձագետ Թոմաս Դեվալը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված չէ, ինչպես շատերը հաճախ ասում են։ 1994 թվականի հրադադարը պահպանվում էր զսպվածության եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հաշվարկների շնորհիվ, նշում է Դե Վալը։ Փորձագետը շեշտում է նաև, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից միլիարդավոր նավթադոլարները օգտագործվել են զենքի ձեռքբերման համար, իսկ Հայաստանը պահպանել է հավասարակշռությունը Ռուսաստանի հետ ունեցած իր դաշինքի շնորհիվ։ Փորձագետը ընդգծում է, որ ադրբեջանական կողմը ավելի շատ պատճառներ ունի հրադադարը խախտելու համար։ Որպես հակամարտությունում պարտված կողմ Բաքուն գիտակցում է, որ Հայաստանի նկատմամբ իր միակ ճնշման գործիքը հրադադարի խախտումներն են, որոնք հիշեցնում են ստատուս քվոյի անընդունելիության մասին, նշում է ամերիկացի փորձագետը։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում գործող այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության քաղաքական գործիչները հանդես են եկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ռազմական գործողությունները դատապարտող հայտարարությամբ։ Գերմանական քաղաքական կուսակցությունը մասնավորապես դատապարտել է Ադրբեջանին ԼՂՀ նկատմամբ ցուցաբերած ռազմական ագրեսիայի համար։ Նրանք անընդունելի են համարել Ադրբեջանի զինուժի ագրեսիվ ռազմագործողությունները, հատկապես խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Այս կապակցությամբ կուսակցությունը կոչ է արել Գերմանիայի կառավարությանը կամքը դրսևորել եւ դատապարտել պաշտոնական Բաքվին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու համար, ինչպես նաեւ պահանջել են տեղի ունեցող իրադարձությունների արդիվ միջազգային հետաքնություն սկսել։ Կուսակցությունը ստեղծված իրավիճակի արդիվ քննադատել է նաև Թուրքիային, նշելով, որ Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականությունը արդարացնելու համար թուրքական լոբին Գերմանիայում մեծ աշխատանք է տանում։ Հայտարարության տակ ստորագրել են այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության падգամավոր Անդրեաս Գալաուն եւ կուսակցության երիտասարդական թևի ղեկավար Մարկուս Ֆրոհմայերը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, հնարավոր են տեղումներ վարկյանում 7-ից 12 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։